ligjëratën tonë drejtpërdrejt me ciklin e filluar më herët betimet hyjnore. Kemi dashur të trajtojmë disa betime në Kur'an që Allahu tebareke ue teala është betuar për çështje madhore dhe që të bëjmë ndërlidhjen mes asaj që Allahu xhel-le ue ala me të është betuar dhe asaj që Allahu për të është betuar. që pastaj në këtë kombinim të nxjerrim disa përfundime, konkluza të rëndësishme që kanë të bëjnë me neve. Ngase Allahu xhel-le ue ala nuk betohet me gjithçka dhe Allahu nuk betohet për gjithçka. Prandaj fakti që Allahu betohet me diçka jep me kuptu se ajo ka rëndësi të madhe. Dhe fakti se Allahu betohet për diçka jep me kuptu se ka rëndësi shumë të madhe. Dhe në kohën kur shumë gjëra kanë humbur rëndësinë e tyne dhe realisht gjërat e parëndësishme janë bërë të rëndësishme, është shumë e domosdoshme, madje obligative për çdo besimtar dhe besimtare, që ta rishikojnë edhe një herë, domethënë listën e temave të rëndësishme dhe të parëndësishme. Me çfarë po mirremi? për çfarë po diskutojmë, për çfarë po bisedojmë, rreth çkafit po dialogojmë, cilat janë preokupimet tona, problemet tona, janë shumë me rëndësi të, të dihet. Ngase, jo rrallëherë, të nderuar, ndodh që të mirremi me probleme që nuk janë problemet tona, nuk na takojnë neve. Nuk po them nuk na takojnë neve si ndoshta si popull, si vend, si po nuk na takojnë neve, po flas në total, në global, nuk na takojnë për shkak se qëllimi i krijimit tonë është adhurimi i Allahut. Ne kemi një rol, ne kemi një rrugë që duhet bërë. Ne kemi një takim me Allahun, ne kemi një llogaridhënie, ne kemi punë për të bërë. Andaj nëse mirremi me tema që nuk janë pjesë e rrugës, nuk janë pjesë e misionit, ne humbim. Andaj është shumë e domosdoshme që ne të mirremi me tema që na përkasin, me probleme që realisht janë probleme të rrugës, janë probleme të të të misionit, janë probleme të rolit, janë probleme të qëllimit të krijimit. Kjo është shumë e domosdoshme, ngase nëse nuk është kështu, mundet lehtë të dështojmë. Misioni ynë të shpallet i dështuar, fatkeqësisht. Andaj Allahu xhel-le ue ala në forma të ndryshme na ka vetëdijesuar për këto tema. Ose duke folur shpesh për këto tema, ose duke vërë fokusin me betim në ato tema e kështu me radhë. Andaj kemi thënë se Allahu betohet për pak tema në Kur'an, jo për gjithçka Allahu betohet. Dhe ne duhet shikuar për çfarë Allahu betohet dhe çfarë lidhje ka kjo pastaj me vetë betimin dhe pikat e tjera që kemi cekë në takimin e parë dhe normalisht e takimi i kaluar ka qenë do të thotë surja Jasin Ngase Allahu betohet në Kur'anin, uel Kur'anil Hakim, inneke lemin el Murselin. Betohet në Kur'anin e urt, plot urtësi, me të vërtetë ti je i dërguar i Allahut sikur ka pas edhe më herët të dërguar. Dhe ty e kemi bërë lidhjen e ngushtë mes betimit me Kur'an dhe betimit për Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem. Çfarë lidhje ka Kurani dhe Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem për të parë se edhe betimi, por edhe për çfarë betohet Allahu xhallahu ala nuk janë të rastësishme. Dhe kemi bërë një lidhje, do të thotë sipas asaj që na kanë mësuar dijetarët tanë mes Kuranit dhe Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, dhe kemi sqaruar pse është përmend fjala El Hakim në cilësimin e Kuranit, edhe pse Kurani ka cilësi të tjera të shumta, por është përzgjedh këtu pikërisht cilësia El Hakim, do të thotë që e ka domethënien e vet. Sot do të jemi me një sure vijuese, pas surës Yasin vjen surja As-Safat. Edhe këtu Allahu betohet. Por jo me të njëjtën që është betuar në surën Yasin dhe jo për të njëjtën që është betuar në surën Yasin. Do të thotë këtu kemi dallim edhe me betimet, do të thotë me çka Allahu betohet dhe kemi dallim nga sura Yasin për çfarë Allahu betohet. Surja As-Safat është surja mekase, njësoj sikurse surja Yasin. Dhe surat e Mekës si veçori kanë trajtimin e temave të caktuara, Trajtimin e temave që kanë të bëjnë me ndërtimin, me formimin, temat që kanë të bëjnë me me pjekurinë e një besimtari dhe besimtare që të jenë të gatshëm pastaj të bartin misionin, të jenë të gatshëm të zbatojnë kërkesat e Allahut xhalla xhelaluhu e kështu me radhë. Dhe jep me kuptu se pa këto tema dhe pa trajtimin e mjaftueshëm dhe të vazhdueshëm të temave të tilla, Do të jetë problematike pastaj çështja e formimit të mëtutjeshëm dhe zbatimit të vazhdueshëm të urdhrave të Allahut tebareke ue teala, të ballafaqimit me sprovat të dunjas, të pengesave që janë në rrugën tonë drejt Allahut xhalla xhelaluhu, që ka pengesa. A neve duhet formim i fuqishëm stabil, një bazë e fuqishme e njohurive, informatave të mjaftueshme e temave madhore. që na formojnë, na pjekin, na pregaditin që pastaj të vazhdojmë tutje udhëtimin drejt Allahu xhallahu ala përkundër pengesave dhe përkundër problemeve që shfaqen në këtë rrugë. Andaj periudha mekase është shumë e rëndësishme për formim dhe për stabilitet. Dhe për ndërtim. Ngase është bazamenti dhe është themeli i ndërtimit të besimit. Temat e surës Safat tash janë kryesisht temat e Mekës. Këtu gjejmë një ë uh, fokus të besimit në Allahun xhelle ue ala dhe të formave të ë uh, devijuara të besimit në Allahun tebareke ue teala. Ku Allahu përmend dilemat e kurejshëve të Mekës dhe idhujtarëve prej, si do të thotë karshi besimit dhe huqjes së tyre në besim. ngase besojnë në gjin, besojnë në melajke, do të thotë ku i, i, i ngritin përtej, do të thotë pozitave dhe, dhe, dhe niveleve që i kanë, dhe pastaj kemi edhe e, përmendje të një roli destruktiv të djajve, të shejtanëve, dhe, dhe, dhe ndikimin që ka ky rol i tyre destruktiv në devijimin e njerëzve. Një trajtim shumë interesant. Dhe kemi shembuj praktikë të besimit të duhur. Dhe si një, domethënë, besim i rrënjosur thellë në zemër, realisht pastaj bën dhe vepra të çuditshme, ndoshta të pakapshme për neve, por ato ndodhin. Në surën Safat përmendet rasti i Ibrahimit alejhi selam me Ismailin, dhe therja që realisht ishte i gatshëm ta bënte Ibrahimi a.s. Dhe gjitha kjo, gjitha këto, si rezultat i çkafit, i besimit të fuqishëm. Andaj kur ka besim të fuqishëm, kur ka bazament, kur ka themel, me lejen e Allahut mandej, edhe kur kërkohet diçka e tillë që nuk është lehtë të dëgjohet, e lëre më të praktikohet, edhe ajo ndodh. Ibrahimi alejhi selam ishte gati me e therë djalin e tij të vetëm, pas sa, sa, sa viteve, mungesë të fëmijës, Megjithatë, edhe këtë ishte në gjendje ta bënte në qoftë se besimi në Allahun këtë e kërkonte. Por Allahu ia, ia zëvendësoi me një dash, sikurse përmendet, por testin e kaloi Ibrahimi alejhi selam. Pra ne në dynja kemi teste të vazhdueshme, ne testohemi në forma të ndryshme. Dhe garantuesi i vetëm për tejkalimin e testeve suksesshëm është besimi i duhur në Allahun tebareke ue teala. Uh, Në surën Jasin betimi është në fjalë të Allahut, që nuk është i krijuar, është fjalë e Allahut xhelle ue ala. Në surën Safat kemi betim në krijesa, krijesa madhështore, krijesa të devotshme, të përkushtuara që kanë rol, detyra e i zbatojnë me përpikëri detyrat e ngarkuara nga ana e Allahut tebareke ue teala. Dhe Allahu në surën Safat betohet në melekët e caktuar dhe detyrat e caktuara që kanë këta melekë. ngase ka shumë melekë, nuk e di numrin e tyre askush pos Allahut dhe kanë shumë detyra. Dhe askush nuk i di të gjitha detyrat që kanë melekët. Dimë për shumë detyra të tyre, por nuk dimë për shumë e më shumë tjera detyra që i kanë të ngarkuara nga Allahu tebareke ue teala. Ne dimë se është Xhibrili dhe detyra ka qenë detyra e tij ka qenë sjellja e shpalljes pejgamberëve të Allahut tebareke ue teala. E kemi Mikailin, Detyra e tij është furnizimi dhe shpërndarja e furnizimit me lejen e Allahut të Madhëruar. E kemi melekun e vdekjes, i cili ka për detyrë t'ua merr njerëzve shpirtat me lejen dhe caktimin e Allahut xhallahu ala. E kështu me radhë. Dhe këto Allah betohet në melekët dhe në disa nga ë do të thotë format e tyre të organizimit dhe të veprimit të tyre. Do si janë melekët e organizuar dhe çfarë veprime kryejnë melekët. Disa nga këto. Dhe do të thotë kjo është ajo me çka Allahu betohet. E për çfarë Allahu betohet? Betohet Allahu xhalla xhelalu të nderuar për një të vërtetë. Madje kjo është e vërteta më e madhe. Nuk ka të vërtetë më të madhe se kjo që Allah betohet në suren Safat. Inna ilahakum la wahid. Me të vërtetë Zoti që ju duhet ta adhuroni është një. Zoti është një dhe është i vetmi që meriton të adhurohet. Ngase nuk ka ardh këtu krijuesi, as nuk ka ardh Zoti, por po ka ilah. Dhe që nënkupton, Zoti i vetëm që meriton të adhurohet. Nuk ka tjetër Zot që meriton të adhurohet pos këtij, pos Allahut tebareke teala. Andaj Allah betohet në këtë vërtet, në këtë fakt. në këtë çështje madhore, në këtë temë, që është nga temat më madhore, e që fatkeqësisht sot muslimanët nuk e trajtojnë dhe nuk merren me të sa duhet. Asa çështje e besimit dhe çështje e adhurimit ndaj Allahut të Lartë janë çështje madhore, përfshijnë shumë gjëra në, në, në, në kuadrë të kësaj teme të madhe. Dijetarët kanë shkru libra për këtë, temë, do thotë, çka është besimi në Allahun, kuptimet e adhurimit, çka është adhurimi, si realizohet vlera e adhurimit, ndikimi i adhurimit në besimtarët, çka e kundërshton këtë adhurim, vepra të caktuara, shirku, pastaj syfaqësia, pastaj dyfytyrësia, shumë shumë tjera, janë tema madhore, që duhet marrë me to, jo, jo, në, ba, jo në, në baza jetësore, por po në baza ditore. Pra Allah betohet në melekë dhe betohet Allah për adhurimin që i takon vetëm atij. Do të kemi melekët dhe kemi adhurimin. E meqë është kështu, atëherë do të kemi uh, melekët dhe kemi adhurimin. Çfarë lidhje kanë melekët dhe adhurimi? Thashë në sure përmenden uh, pretendimet e kurejshëve idhujtarëve, do thotë karshi adhurimit të Allahut tebareke ue teala. Gjithashtu melekët janë simbol e adhurimit. Ato e adhurojnë Allahun xhalla xhelalu vazhdimisht me përkushtim maksimal. Pastaj melekët kur bie fjala për adhurimin, Allahu u betu për shkak se ato domethënë e kanë adhurimin e pastër pa mëkate. se në qiell është një shtëpi, quhet Bejtul Mamur, shtëpi e ndërtuar me adhurim ndaj Allahut tebareke ue teala. Një sikur është Qabja në tokë. Çdo ditë në këtë shtëpi hyjnë nga 70000 melek dhe nuk kthehen më. Do ta kenë rastin veç një herë me hi aty me bë adhurim Allahun dhe në varë. Çdo nga 70000 pra prej se e ka kriju Allahu xhele xhelaluhu deri zot me mijëra e mijëra e mijëra vjet. Pra nëse ka melek Shiko sa ka krijesa që edhe numerikisht e adhurojnë Allahun xhele xhelaluhu shumë më shumë se ç'jeni ju. Po edhe në kuptim të cilësisë, shumë më mirë se ju. Pa mëkate, pa kundërshtime, pa probleme. A gjithashtu domethënë, në mënyrë të vazhdueshme. Dhe Allahut nuk i duhet as adhurimi melekve, absolutisht. Por, për të na treguar neve se, kur Allahu kërkon që ne ta adhurojmë, na bëhemi pjesë e një e një e, e, e një grumbulli, domthon të madh. Nuk i dihet fundi të atyre që Allahun e adhurojnë. E pastaj e keshe se a janë më shumë ata që Allahun e adhurojnë apo ata që Allahun e kundërshtojnë. Prandaj shumica e krijesave Allahun e adhurojnë, shumica janë adhuruesit. Po në rrafshin e njerëzve dhe xhinëve mund të ndrron matematika. Mund të ndrrojë në aspekt numerik, por në tërësi të, të, të krijesave, shumë ma tepër, pakrahasimisht ma tepër, janë adhuruesit shumicë. Dhe kjo të bën me u ni krenar, me u ni mirë, se je pjesë e melekve, je pjesë e karavanit të, të, të krijesave të devotshme, të sinqerta, ndaj Allahut tebareke ue teala. Dhe Allahu betohet në melek kur bie fjala për ta dëshmu këtë fakt madhështor se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet. Dhe pika ku duhet drejt të ndalemi që është pika më e rëndësishme e ë ë ë domethonë këtij trajtimi, normal nuk kemi shkuar gjithmonë tek komenti këtyre ajeteve që ndërlidhen me betimin. Ngase komenti i ajeteve mund të marrë kohë tjetër. Me komentu ajetin, me bo tefsir, me lidh me ajetet paraprake, me suren me vazhdimësi, mirëpo tema jonë është betimet. Pra ne mundohemi që të mbetemi të fokusuar tek betimet. Do me çka Allahu betohet, e pamë me çka. Dhe për çfarë Allahu betohet, e dëgjuam për çfarë. Tash tentojmë të bëjmë tash një lidhje mes këtyre dy pjesëve dhe të nxjerrim dobi dhe konkluzat që neve na duhen. Don Allahu betohet në melek. Çështja e melekëve është çështje e madhe në fenë tonë. Tema e melekëve është tema e madhe, duhet të merremi me melek. Shiko njerëzit u morën sot për shembull shumë më tepër në kuptim të shejtanit. Po jo në kuptim me u rujt pi ti, pi kurthave ti. Po kuptim të asaj që uh, me u friksu, uh, domethënë nganjëherë edhe fëmija i friksojnë nganjëherë, Para sa melekë është? Para sa me laqëtën? Ski, nuk, nuk ka besimtar, s'ka besimtar të vetëmuar, nuk ka. Nuk ka vetmi. Më së pari çdokush prej neve ka melekë që janë hafedha, ruajtës, mbrojtës. Jahfadhunehu min emrilah, e ruajnë nga caktimet e Allahut, kuptim Allah, që e lojë bënë që me rujt nga fatkeqësitë e ndryshme, me mbrojt. Ka melekë që shkruajnë, po janë, janë të mirë ata. Dhe ti nuk je vet. Prandaj ka thonë pejgamberi sa kur dikush prej jush domethënë, ë uh, realisht uh, mund të ketë intimitet të caktuar, ndoshta kur i desh teshat e kështu le të le të ketë një lloj turpi karshi, domethënë ë uh, përcjellësve, melekëve. Në kuptim që uh, me thonë bismillah, për shembull, ose veprime të caktuara që nuk po them këtu të lejuar ato që në kuadër të fesë. Mirëpo, me pas një farë, kur vjen puna për mëkatin. Nuk je vetëm. Ajo që Allahu të sheh është kryesorja, por edhe një farë turpi prej melekve që po shkruajnë ti nuk prish. Prandaj, inkuadrimi i besimit në melek, në jetën tonë praktike është i domosdoshëm. Ne nuk duhet që temat e, e, apo kushtet e imanit, t'i kemi vetëm për të konfirmuar besimin tonë a kemi në rregull apo jo. Jo, kaq. Për shembull, me vet një besimtar Kushtet e imanit, thotë gjashtë janë, me besu në Allahun, melekët, librat, pejgamberët, ditën e gjykimit, caktimin, gjashtë, u kry. E kaq? Jo. Duhet kemi këto kushtet e imanit duhet të kenë prezencë praktike, aktive në jetën e përditshme. Për besimin në Allahun as nuk kontestohet, as nuk flitet për ta, është e qartë. Edhe melekët. A kanë melekët prezencë në trajtimin tonë, në të folurit tonë, në, në, në, në, në kujdesin tonë, në përjetimin se kemi përkrahje, e kështu me radhë. Melekët kanë rol, siç do të përmendim, shumë të rëndësishëm, në stabilitetin tonë, në inkurajimin tonë, e kështu me radhë. Dhe Allahu kësi roli u ka dhonë. Dhe tema e melekëve, dhe tema e adhurimit, ibadetit. Shiko, surja Safat tash çel tema të reja, të mëdha, sikur ishte surja Jasin. Melekët dhe adhurimin e Allahut tebareke ve teala. Dhe meqë kemi të bëjmë me melekët dhe adhurimin, unë duhet që të përmend disa rregulla të rëndësishme që mund t'i nxjerrim në raport me adhurimin nga betimi në melaike. Besoj që është e qartë. Rregulla që kanë të bëjnë me adhurimin, që përfitohen nga betimi në melaike. nxënës kur kur i radhitin domon në varg dga që për fillim mësimi janë shpërndarë duke luajtur atje duke shkoj kur i futin në radhë jep me kuptu se tash loja shkoi filloi koha e mësimit do radhitja safi tregon një lloj gatishmërie e nga rregullat e rëndësishme të adhurimit është të jemi të gatshëm gjithmonë për të adhuruar Allahun tebareke ue teala të gatshëm çkado që Allah kërkon në saf jena gjithmonë gjithmonë s'dalim prej safit kurrë Po, kemi safin e namazit, që praktikisht jemi të lidhur në saf, po edhe kur dalim nga xhamia, na mbetemi në saf. Të gatshëm. Të kthyer kah Allahu xhallahu duke prit gjithmonë, si si ka betimin në melek dhe adhurimi sa bukur ne ne i rregullon çështjet e kuptimeve që mbi to ndërtohet adhurimi ndaj Allahut tebareke. Gatishmëria për të zbatuar, gatishmëria për të dëgjuar, gatishmëria për të vepruar. E dyta, disiplina. Nuk mund pa disiplinë. Drejt, a ke pa kur ushtria radhitet, do të thonë këmbët i kanë në vijë. Subhanallahu. Duart i kanë vijë. Është është një është një radhitje aq aq aq e disiplinuar. Mahnitëse. Edhe pejgamberi sa sa kur radhiste shokët e tij në luftë, njëri nga shokët e tij kishte dalë pak përpara. Pejgamberi çfarë me me me me shkopin e tij e goditi në bark. Futet në saf. Don disiplinë, rregull, jo një këtu, një aty një. Duhet me ditë, kush ku e ka venin. Prandaj Allahu në suren Safat, e përmendi, për melaiket, se na jemi safun, na jena të rreshtuar. Dhe çdokush prej neve ka mekamun malum, e ka pozicionin e ditur, ditë, kjo e ka këtu, kjo e ka venin këtu, do të disiplin, me ditë kush ku duhet me u radhit. Dhe ibadeti na mëson, ku me u radhit, ku me u rreshtu, ku e ki pozitën, ku e ki venin. Që është tejet e rëndësishme të kuptohet nga kjo. Gjithashtu edhe radhitja nënkupton unitetin. Adhurimi duhet bëhet në kolektive. Adhurimi ndaj Allahu xhele ue ala duhet të prodhon unitet mes neve. Nëse nuk ka unitet mes muslimanëve, nëse kemi përçarje, kemi urrejtje, jep me kuptu se kemi defekte në adhurim. Ngase adhurimi do të sillte pa dy patjetër. unitetin, sikurse uniteti i melaikeve, të bashkuar, ngjitur, në saf. Nga ato që mund të marrim këtu është edhe, të, të çështja e safit veç po flas, rregulli i parë i adhurimit, është, do të thotë çështja e, ata që në saf, janë të gatshëm, janë disiplinuar, janë unik, janë bashkuar, edhe çka tjetër, janë të fokusuar në një drejtim për të marrë komandë, për, për të marrë urdhnat, apo. Ata e din pi kujt me marrë. Ushtria e, e, e radhitur. A lëviz me çdo thirrje? Për shembull ndoshta një pa në çmë po një pastrues thotë: Sulm, ata sulm, jo. Mund të bërtosin shumë njerëz, Ata janë të fokusuar te zëri i komandantit, vetëm. Te zëri i gjeneralit. E ai kur flet ata lëvizin. Përndryshe, zërat e tjerë nuk i bëjnë përshtypje. Mund të fishllojnë njerëz anash, mund të bërtasin njerëz anash, absolutisht. Dhe adhurimi na mëson se me zërin e kujt lëvizim na. Dhe kah i kemi të kthyer sytë e veshët na. Fokusi i marrjes së veprimeve, direksioneve për veprim, për angazhim, për praktikë, për lëvizje, për mos lëvizje. Pi kujt i marrim? Kur bëhen shumë komandanta, bëhet problem. Kur bëhen shumë udhëheqsa, kur bëhen shumë urdhërdhënsa, bëhet problem. Paramendoni për shembull një një punëtor t'shkretë që i ka i ka pesë shefa, apo. I vuan ushtari, i vuan, domethënë, punëtori. E kur je adhurues i Allahut tebareke ve teala, e ki një urdhërdhënës, një kthim, një fokus e ki. Allahun xhel-le ve ala, xhenetin e Allahut tebarek, je i kompletum. Nuk ki, nuk, nuk, nuk ki shpërqendrim, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk ki, nuk, nuk ki, domethënë, këputje, nuk ki coptim, po je i përmbledhur, Me kthim të zemrës ka Allahu, ka kibla e Allahut tebareke ve teala. Pra shiko, safet e melaikeve, ka Allah betohet Allahu për to edhe për adhurimin, e me kuptu se adhurim po, po qysh. Adhurimin e don me gadishmëri, me disiplinë, me unitet, me përkrahje, me fokus në drejtimin e duhur. Kjo është e para. E dyta, rregulli i dytë. Allahu betohet pas saj fez-zaxhirati zexhra. Çka o fez-zaxhirati zexhra? Zaxhirat, zexhr n'gjuhën arabe ka dy kuptime. I ka kuptimin e e shtytjes, nxitjes, po edhe të pengimit. Do të pengimit. Në kur ti e shtyn dikën, n'drejtim të caktuar, ose e shtyn për ta motivu, apo ose e shtyn për ta ndalu. Pra e shtyn dikon për drejt drejtim të caktuar. E shtyn. Kur ti e shtyn ose e shtyn me bo ni punë të caktuar, ose e shtyn me largu pi ni veni që s'ban m'u gjind atje. Apo shtytje. E Allahu betohet në melekët që nxitin e shtyjnë. Çka shtyjnë këta melekë? Me çfarë shtytje merren melekët? Që bjen shi apo. Dhe kanë thënë nga roli i melekëve për të shtyjë dhe për të nxit është, domthon, për të shtyjë besimtarët, për të nxit besimtarët ka adhurimi, për t'i përkrahë n'adhurim dhe për të ndalë mëkatarët nga mëkati ose për të ndalë ata që të bëjnë çka dojnë, keqbërësit n'tokë dhe për të shtyjë nesër besimtarët ka xheneti e kundërshtarët e injorantët e arrogantët ka xhehnemi shty, ka punë me shty Allah thot në Kur'an Inna alladhina qalu Rabbun Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alehim almalaika Ata që kanë thënë Zoti është Allahu vetëm Allahun adhurojmë Pastaj kanë qëndruar stabil Madje disa nga dietarët sikur se Ibn Qayyim rahimullah ka thënë se nga roli i melekëve në shtytje të besimtarit n'punë t'mira është edhe ndoshta me zgju për namaz nate, me ndërpre gjumin. E për namaz sabat, mos me leju me ik hajratet, punët të mira ato. Dhe sa më të mishëru me melek, sa më miqësor me melek, më shumë kemi prej tyne përkrahje. Edhe këtë detyrë kanë. Ne nuk e vrejmë kët. Prandaj ka thënë Ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu se shejtani kur kur kur e prek njërin e acaron e nervozon e se prekje e dytë është po thon wa inna lil malaki la lamma edhe meleku ka ni prekje kur prek qetson të zbut disponon prekja e melekut allahu alem çfarë kjo e po ka shtytje të motivon nxit në forma që allah i, i ka mësuar dhe ka leju e kur bie fjala tash Këtu melek, roli i melekëve në këtë pikë dhe adhurimi, çfarë konkluzion mund të nxjerrim? Lidhje me adhurimin. Ne po na vyn adhurimi. Po po shërbehemi me rolin e melekëve për adhurimin ton, besoj që është e qartë. Këtu ka ndonjë për shembull mund të përmendim, e para se adhurimi ka nevojë për motivim. Na e dimë se Allahu është i vetmi që duhet me adhuru, Po kemi nevojë që me u motivu në këtë me xhenet, me shpërblem, andaj lexo ma tepër, të punë. Për shembull që ka problem me dhikër, lexo vlerën e dhikrit, e kështu që të jesh i motivuar. Të lexojmë për namaz, namaz nate, namazin duha, për agjerim, punë t'mira, sadaka. Ngase Allahu Xhelle ka, ka përmen në Kuran e pejgamberi, inkurajime të vazhdushme se njeri dhe mumini ka nevoj për motiv. Motiv. Pse me bë këtë punë? Ç'është motivi? Kënaqësi e Allahut, xheneti i Allahut, e ka bo pejgamberi, ha, motivohesh. Pra tema jon, nga temat madhore, pra shikoni të ndodh. Na po po rreshtojmë tema. Tema tona nga temat madhore që ne duhet të mirremi me to në baza ditore është motivimi jon me udhëzimet e shpalljes ato. Njerëz që dëgjojnë për shembull njerëz që motivojnë forma të caktuara, të motivon për sukses në jetë, motivon për këtë. Okej, okay, na mund të marrim për çdo kujt nga pak u, u, gjëja gjëja e, e, e dobishme është ë sa që besimtari dhe besimtarja marrin kudo të qoftë. Mirëpo, duhet të dihet ku është prioriteti, ku është baza. Motivi për xhenet, motivi për për për ibadet, motivi për punë të mira, motivi për për për, për të ngrit, për të shtuar iman, për devotshmëri. Ku është ky motiv? Ku e gjen kët? Kush të motivon për këto punë? Ma mirë se Allahu dhe pejgamberi sa selam. Pra le të jetë tema jonë motivimi. Tema jonë të gjithashtu në kodër sa është përkrahja dhe bashkëpunim. Na duhet të përkrahim, na duhet. A kemi sot përkrahje n'adhurim? Sot për shembull, a ka përkrahje në familje për adhurim? Që të shtohet adhurimi, të përmirësohet adhurimi. Shiko melekët na përkrahin neve. E ne s' përkrahemi. Prandaj ë Ibn Qayyim rahimullah ka një libër të tërë të shkruar, koment ajetit për përkrahje e bashkëpunim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ndihmoni punë të mira e në punë të mbara, e devotshmëri. E mos u ndihmoni, mos u përkrahni në mëkat e në armiqësi. Duhet me ditë me çka me ndihmu dikon, e për çka mos me ndihmu dikon. Kjo është temë e madhe. Çka është tema jonë? Tema, tema jonë si familjarë asht, si me u ndihmu na në punë të mira? Me diskutu, si mund, si, si me u ndihmu na për shembull me fal namazin ma mirë në kohë të vet, për namaz nate? Dhe duhet bashkëpunim, me lexu Kur'an ma shumë, me kuptu Kur'anin. Bashkëpunim duhet, përkrahje duhet. Shiko si ka thanë pejgamberi se Allahu xhelle në formë që Allahut i takon, ka në hadith. Yadhak, Allah i qeshet, do të thotë në kuptim të thotë që ja më kujtoj Allahu është i kënaqur. Dhe i qeshet dy bashkëshortë që bashkëpunojnë mes vete, me u çu natën me fal namazin e natës. Ku është ky bashkëpunim? Prandaj, nuk duhet me pas bashkëpunim me gjana materiale. Ama në çështjen e rregullimit të shpijës e veshmbathjes e ushqimit, po, duhet bashkëpunuar në gjithçka, ama bashkëpunimi në punë të ibadetit, në punë të udhëtimit kah Allahu, në punë të avancimit, në punë të, të, të, të, të përhapjes së fesë, depërtimit të të të mirës, luftimit të keqes, është primar, është primar dhe është prioritet. Dhe melekët na mësojnë, na mësojnë konceptin e bashkëpunimit dhe përkrahjes në adhurim. E që ne duhet ta kemi shumë ma, ma theksuar në mesin tonë. Shumë ma theksuar në mesin tonë. M'u përkrah, me thonë dikujt, Allahu të shpërbleftë. Allahu t'dhashtë hajr, veç përpara, me ty jemi. Prandaj forma të caktuar përkrahjes dhe të inkurajimit, sikur se kemi përmendur te surja, Jasin kur i ka thon pejgamberit inneke leminel murselin ti je pejgamber, ai ka thon edhe ma herët, ama është fjalë inkurajimi. Zëtë kuptimi tjetër është se një nga kuptimet e zexhr, fezaxhirati zexhra, është thashtë dhe pengimi. Përkujton se adhurimi, adhurimi ka veprim, por ka dhe mos veprim. Duhet me ditë, kur me vepru, edhe kur mos me vepru. Kah me ec, e kah mos me ec. Prandaj, prandaj nuk duhet me kon fokusi veç te për shembull disa nga adhurimet e caktuara, që është me bo kët, me bo kët, jo edhe e, e gjynahet, e mëkatet, e lëshimet, edhe me këto duhet m'u marrë. Edhe me këto duhet m'u marrë. Këto janë bashkë, Dikush ka qejf veç me fol për shembull për sevape. Po mirë kjo punë. Veç për xhenet me fol. Në rregull kjo punë. Mirëpo edhe xhehenemi është real. Dhe për xhehenem duhet me fol. Edhe për gjynah duhet me fol. Edhe qortimin ndaj punëve të këqija duhet me pas parasysh. Të dyja shkojnë bashkë, në pako janë. Po jo në mënyrë selektive. Shohim mëkate në shoqni, shohim lëshime në shoqni. Edhe flasim sikurse me konë në shoqni e, engjëllore. Krejt në rregull. Jo, duhet me folë për, duhet me folë. Me butësi, me urtësi, maturi, gjitha këto në rregull. Ama nuk duhet që, do të thotë, të eliminohet nga fjalori jonë i komunikimit, të folurit për të keqen. Në kuptimin ta me luftu të keqen. Se melekët e kanë këtë detyrë. Dhe Allah na kujton se adhurimi është kështu i kompletuar. Edhe aspekti i inkurajimit, por edhe aspekti i kërcënimit është pjesë e adhurimit. A njerëzit kanë qejf kanë veç për inkurajim, me fol. Mashallah, Allahu e rujt. Sahi kjo duhet me kon. Po von Allah i zoft. Edhe kjo pjesë e adhurimit. Që na mësojnë melekët dhe Allahu xhallahu na tërheq vërejtjen Dhe vëmendjen me këtë rol të melekëve, në këtë pjesë ku Allah betohet për adhurimin ndaj Allahu xhele xhelaluhu. Allahu thot fettalijati dhikra. Betohet Allahu xhele ve ala në ato që lexojnë përkujtuesin. Çka o përkujtuesi? Shpallja e Allahut tebareke ve teala. Betohet Allahu në melek që lexojnë që të përkujtojnë, rikujtojnë, do të thotë kanë lidhje të ngushtë me shpalljen. Kjo pjesë për shembull si rregull ose çfarë rregulla mund të nxjerrim nga kjo pjesë kur bëhet fjalë për adhurimet. E pam te betimi i Allahut në melekët e radhitur, mësum disa rregulla të adhurimit. Rregullin e thotë gatishmërisë, rregullit e disiplinës e të tjera. Te betimi i Allahut në melekët që shtyjnë dhe nxitin mësuam disa rregulla të adhurimit. Sikur i përmendëm domethënë, ë domethënë çështje të ndërlidhura me motivimin, përkrahjen, bashkëpunimin e kështu me radhë. Betimi i tretë, fet-talijati dhikra. Betohem Allahu thotë, betohem në ato që lexojnë përkujtuesin, dhikra. Shpalljen e Allahut tebareke ue teala. E këtu çfarë rregulla mund të nxjerrim? Që kanë të bëjnë me adhurimin. Që adhurimi të jetë cilësor, të jetë funksional, të jetë stabil, i qëndrueshëm. Sikurse adhurimi i melekëve. Madje më i mirë se i melekëve mund të bëhet. Ngase ne kemi pengesa që melekët s'i kanë. E këtu çfarë mund të marrim është, e para se në adhurim ndaj Allahut xhelle ue ala. Në ruar, në në motër është një, një sqarim këtu. E, këto rregulla që po i përmendi, nuk do të thotë se detyrimisht këtu janë të radhitura rregullat. Mund të jetë rregulli që tash po e them, të jetë rregulli i parë. Nuk po du me radhit rregulla, po po du me nxjerrë rregulla nga betimet. Kjo është. Nuk e kam për qëllim me i radhit rregullat, ë, domethënë në përputhje me rëndësinë që kanë. Jo, mund dallon kjo. Por po nxjerrim rregulla, do të thotë nga betimet. Betohem në melekët e radhitur, këto rregulla për adhurim. Betohem në melekët që shtyjnë e nxitin, e këtu merren këto rregulla. Betohem në melekët që, Allahu thotë, melekët që lexojnë talijat që shpërndajnë rikujtimin, shpalljen, e këtu çfarë rregulla, e para është se adhurimi duhet të ndërtohet mbi dije të shëndoshë. Referenca. Nuk mund të ketë adhurim të palegjitimuar, ngase nuk është adhurim. Çdo adhurim ndaj Allahut xhelle xhelaluhu duhet të jetë i legjitimuar me shpallje, ngase shpallja është burimi i vetëm që përmes tij legjitimohen gjitha adhurimet që ne ia kushtojmë Allahut tebareke ue teala. Krejt adhurimet, çdo adhurim me plot kuptimin e fjalës, çdo fjalë, çdo vepër, çdo besim, bindje, qëndrim që ne synojmë përmes tij me arrit kënaqësinë e Allahut xhelle xhelaluhu, duhet të jetë i legjitimuar. E kush është burimi që legjitimon? Shpallja e Allahut xhelle ue ala. Për neve burim kur për shembull për beni israilët në kohën e Musait, burim i legjitimimit ka qenë kush? Tevrati. Edhe Musa alejhi selam. Normal. Në kohën e Isait kush ka qenë burim i legjitimimit? Inxhili dhe Isau alayhis salam. Në kohën e Ibrahimit alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam dhe suhufet që i ka pas të dërgutë, e kështu me radhë. Masi që ka ardh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, burim i legjitimimit të veprimeve të adhurimit, në përgjithësi kush është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë burime. Dhe nuk ka adhurim pa legjitimitet. Do të thotë legjitimitet. Kështu që para se me bo veprimin, para se me kry adhurimin, duhet të kujdesemi për legitimitetin e adhurimit. A është legjitim? A ka bazë? A ka thonë Allahu? A ka bo këtë pejgamberi sasëm? Apo jo? Ngase pejgamberi sasëm ka thonë, kush në fenë tonë sjell diçka, çka s'kena bona, na e kthejmë, ja s'ta marrim. S'kena nevojë, falmire shumë. Feja nuk ka nevojë as të shtohet, as të paksohet. Ashtë e kompletuar, Nuk mund me kenë një besimtar ose besimtar me kalu vite në islam edhe realisht me met, me met njëtet informata, njëtë në dhije, njëtë në praktik, duhet të avancojmë vazhdimisht në dije edhe në praktikë. Të lexojmë, të lexojmë, të jemi popull i leximit. Jo fatkeqësisht, kur, kur, kur, domethënë hymë nëpër shtëpia, mund gjejmë llojlloj zbukurimi, po veç libra nuk gjejmë. Po dhe në gjetshim libra i gjejmë për zbukurim të vendosra, jo për të lexuar. është sprovë e madhe me e pyt dikon librin që je tu lexu cili është ai. Telashe e ban valla. Madje fatkeqësi është edhe njerëz me ndikim, njerëz që që i domethënë, janë pjesë e udhëheqjes, janë pjesë e, janë, janë pjesë e, e, e ndërtimit të shoqnisë, e nxen ngusht, pytja ma problematike nëse ja bon është, çka je tu lexu. Facebookun. Nëse veç munet me përmen, po është tmerr kjo. Facebooku nuk o libër që lexohet. E as kjo as ajo. Libër, dobishëm. Çka je tu lexu? Me çka po mirresh? Prandaj nga temat madhore, që duhet të mirrena me to në baza ditore, është çështja edhe A mundesh dy hadithe në ditë me lexu? Po mundesh vallahi. Dy hadithe mundesh me lexu. Një në sabah, një në aksham qe. Për një muj jon gjashtëdhjetë hadithe. A po kupton? Për një muj gjashtëdhjetë hadithe. Për një vjetë, po vishin 720 hadithe. Qe i bjen kjo? Domethonë, ditë për ditë ka një, ka një. Ama kur ka, kur ka vetëdije, kur ka kuptime, prandaj Allahu betohet në këta melekë për të na vetëdijesuar neve për leximin që duhet të bëhet në mënyrë të vazhdueshme, konstante, se është pjesë e adhurimit, nuk paramenohet adhurimi pa dije. Dhe nga rregullat e adhurimit që i marrim tash, Allahu tha dhikra, fettalijati dhikra, ato që lexojnë dhikrin, çka dhikri? Shpallja, po, po pse Allahu e ka cilësuar si dhikr? Se dhikri është ajo që të rikujton vazhdimisht. Jo veç me mësu, po me rikujtu. Prandaj Allahu tha fedhekir, wedhekir, wedhekir, fe inne dhikra tenfeul mu'minin. Rikujto ti ngase rikujtimi i bën dobi besimtarve. Dhe nga du me rikujtu njeri mund me harru, me u habit, gafil me konë. Mos të përpër, kom ni, kom ni. Këtë ders e kom dëgju, jom konë kur u konë ky ders. Po ka derse të nderuar, unë mendoj, dhe kam bindjen, se ka shumë ligjërata të mbajtura nga hoxhallarët tanë, që vallahi me i ngu dhetë herë është pak, a kupton. Dhetë herë me ngu pak është. Duhet me ngu në nësëm. Për shkak të përmbajtjes të rëndësishme që e ka. Rregulla dhe mësime që i ka. Ma e më, po po po këtë temë e kena ngu na. Që këmë, pa e temën po veç. Prandaj temat, për shembull, adhurimet e zemrës. Adhurimet e zemrës. Pa që kjo është jeta jonë, qështu ne organizojmë jetën tonë me qëto tema. E vallahi, kush qështu organizon, me qëto betime, me qëto punë. Nuk kena vakt për shumë probleme tjera, ty besa s'i dimë çka po bëhet, ose po thuhet, se nuk na intereson, s'është e jona kjo. Ne po kena kohë për gjithçka, madje, një lajm ditje minimumi 10 herë lexojmë, ose ngojmë, minimumi. Dhe ditje, i njëjti lajm, kurgjë nuk prodhon, asnjë, asnjë, domethënë, një hori tre, kurgjë i njëjti, veç ai, P'i ngon lajmet, 10 herë ditje. Ndërsa nuk është në gjendje me lexu një ajet 10 herë ditje. E lexo apo edhe një herë. Hadith, me ngu ni ders. Dhe Allah betohet në melekët që ta kujtojnë e ta rikujtojnë që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij rikujtimi. Për veten tënde, për tjerët, wedhekir. Zoti juaj, i vetmi që meriton të adhurohet, është ai Zot i cili është Zoti dhe mbikëqyrësi dhe kujdestari dhe krijuesi i qiejve, i tokës, asaj që ka mes tyre dhe Zoti i lindjeve, mesharik që lindin, yjet, dielli, hana lindin. Shumë interesant. Çfarë nxjerrim prej kësaj pjese të betimit? Të, kjo është pjesë këtu nuk ka më betim. Por është pjesë e trajtimit të këtij betimi. Meqë është e lidhur me pjesën e Asaj që Allah për te betohet, meqë është e lidhur me pjesën që Allah për te betohet, duhet me trajtu. Këtu Allah argumenton pse duhet vetëm Allah me adhuru. Dhe këtu kemi rregullat tjera që i marrim për adhurim. Prej tyne është. Se Allah po thotë, shikoni të nderuar vëllezër dhe motra. Allah po thotë se Zoti i vetëm që meriton të adhurohet është Allahu. Pastaj po kallzon kush është Allahu që do t'adhuru. Që bie se njohja e Allahut, e emrave të Allahut, e cilësive të Allahut, e tërë çka ka të bëjë me Allahun, është baza elementare e adhurimit ndaj Allahut tebareke ve teala. Sa më shumë e njohim, më shumë e dojmë vallahi. Sa më shumë e dojmë, më shumë e adhurojmë dhe më shumë kënaqemi. Ky është ndërtimi i duhur. Meqë po flasim për ndërtimin me suret e Mekës. Në rregull merre në adhurim. Njohja e Allahut është pjesë e asaj diturisë që ti ka merr se duhet me pas dituria. Pastaj prej rregullave është se ne në jetën tonë kemi ka do bindje, pohime, po këto bindje, këto pohime nuk kanë lidhje me veprimet tona, ka një shpërputhje. Në çka besojmë, në çka veprojmë. Ka një shpërputhje. E këtu Allahu na mëson se adhurimi duhet të bashkon mes kësaj shpërputhje, të lidh mes saj. Pse? Ku e morëm këtë? Çka Allahu po thotë, Allahu është zoti i qiejve dhe i tokës, çka ka mes tyne, e që bie se, është i vetëmi që meriton të adhurohet, pse a ka dikush që zoti i qiejve i tokës, a? S'ka. Ani askush s'ka pra që adhurohet pos Allahut, lidhe. Ju po e pranoni o kurejsht e Mekës, se nëse pytni kush ju ka krijuar, theni Allahu, Kush ju furnizon? Allahu? E pse s'pe adhuroni pra Allahun? Pse keni shpërputhje? Ky pejgamber ka ardhur që t'ju kompleton, që t'ju bashkon. Jo që t'jeni këtu të shpërndarë, hallakamë, diçka beson, e diçka flet, e diçka vepron. Jo, kjo është shpërputhje shqetësuese që pengon lumturinë e kur je i kompletuar, kur je i unifikuar, kur je bashkë, qajo që e beson, qajo edhe thua, atë që e thua, atë edhe vepron. Ky komunikim i përbashkët i tërë qenies në shërbim të adhurimit është që garanton lumturi. Veç kështu. Në qoftë se ka shpërndarje, zemra është dikun, e gjuha dikun, e gjymtyrët dikun, s'ka lumturi. S'mund me pas lumturi. Se n'hallakamë s'ka lumturi, n'shpërndarje, n'përçarje s'ka lumturi. Prandaj adhurimi garanton lumturi. Pse? Domethënë garanton një lloj një lloj një lloj përputhje mes të gjitha të gjithë përbërësve të qenies, shpirtit, zemrës, mendjes, veprimit, gjymtyrëve e kështu me radhë. Dhe kur thu për shembull ë ë prej shembujve që mund t'i përmendim që i cekëm n'fillim për shembull, është edhe nëse themi se ë na besojmë Ditën e Gjykimit. Beson Ditën e Gjykimit. E qështu bon a? S'po lidhet vallah. Unë e kam Muhammedin pejgamber, e kam shembull. E ki shembull e qështu bon a? S'po lidhet vallah. Nuk po lidhet. Lidhe vallah, lidhe. Adhurimi është ai që duhet me të lidhë. Për këtë Allahu ka lidhë mes, i vetmi që meriton të adhurohet, Zoti i qiejve e tokës. Lidhet mes vete, normal, e logjikshme. Pra ne jemi tu bë, me të vërtetë, veprime të palogjikshme. Diçka besojmë, diçka bojmë. Lidhëm. A din që ke me dalë Allahut përpara, po. E qysh s'po vepron? Pejgamberi e që ti po thu po kam besu në pejgamberin, ai është modeli jem, ai është shembulli jem. Ai po thotë që shtu duhet me bo. E ti thush, e për inati s'po e bëj. Ja, s'po m'lidhet mu dikun tash. Ja, dikun ka problem tash. S'po të mu tash, s'po m'lidhet mirë. Dhe adhurimi duhet me na bo kompatibil, të lidhur mes vete. Të lidhur ma s'pari në vete, dhe të lidhur mes vete. A kuptut? Të lidhur në vete, dhe të lidhur mes vete. Ngase pa u lidhë në vete, nuk mund lidhet mes vete. Kjo rregull. Ai që është i shpërndam në veten e tij, Po e s'un lidhet me dikën, se me çka ka me lidhë. Kur vetë është i zgidhë, e pamundshme. E pamundshme. Shiko adhurimi sa dobi t'i sjell, ama i kuptuar drejt. Kjo është kuptim i rëndësishëm i adhurimit, që ka dhe me unitetin. Dhe gjithashtu, domethënë këtë është edhe, Allahu përmend lindjen, Nuk tha Zoti i lindjes dhe perëndimit, ngase Allahu është Zot edhe i lindjes dhe i perëndimit, është vërtet. Ama shiko këtu sa interesant, përmend vetëm lindjen, pse? Rabbul Mashariq. Tha Zoti i Mashariq. Mashariq është shumësi i Mashriq, lindje, lindja e yjeve, lindin yjet, lindja e diellit, lindja e hanës. Pse Allahu ka përmend lindjen? Ngase lindja është sinonim i dritës, që vjen pas errësirës. Është sinonim i i i pamjes pas verbnisë. është sinonim i gjallërisë pas vdekjes, pas gjumit. Lindi dilli do me u çu. Allah. Andaj edhe adhurimi është lindje, është gjallërim, është aktivitet, është dritë. Shiko sa bukur Allahu është betu, pse e përdor? A dhe s'ka rastësi? Këtu s'e ka përmend. Shiko në suren Rahman, thot, Rabbul mashriqayni wa Rabbul maghribayn. Atje betohet në të dyjat. Zoti i lindjeve dhe Zoti i perëndimeve, këtu atje po. Në suren Safat veç në lindje betohet. Pse? Pse këtu po flasim për adhurimin, e adhurimi s'perëndon kurrë. Wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Adhuroje Allahun deri në vdekje. Nuk bën me perëndu adhurimi i Allahut xhele ue ala me perëndimin e Ramazanit. Jo. E as me perëndimin e interesit ja, deri në fund. Vet veç tu lind, veç tu lind. Duke u shtu vazhdimisht në adhurime. Dhe e fundit të nderuar vllezër dhe motra në përmbyllje. Allahu Gjellë Gjellalu, kur uh, përmend, dhe më thonë, uh, kur Allahu Gjellë Gjellalu përmend, uh, se është zoti i qive dhe tokës. Që ka thotë? Pas e Allah kalën të edhe një kryes e madhe, qilë. Dhe thotë se ka arsye pëse Allah u gjallë e ka kryuar. Një që u orientojnë me yje. Dhe wa hifzan min kulli shaytanin marid. Dhe me këto yje ne e mbrojmë qiellin nga çdo shejtan rebelues. Ngase shejtanët tentojnë me u ngrit në qiell, me marr lajme nga melekët, nga shpallja e Allahut në qiell, pastaj marr në tokë, me ato lajme me ba vesveset. E kjo është temë në veti me spjegu qysh ndodh dhe pse ndodh, po duhet që të shërbim në fund veç, nëse më lëni shkurtimisht, do të përmend disa rregulla që dalin nga kjo pjesë e ajeteve që flasin për shejtanin dhe rolin destruktiv të djajve shejtanëve dhe çfarë mund të nxjerrim nga ky rol destruktiv për adhurimin tonë. A mund të nxjerrim shumë? Shumë. E para të nderuar vëllezër dhe motra, kur Allahu e përmend rolin e shejtanëve në kuadër të temës që flet për adhurimin, jep me kuptu se ky adhurim ka pengesa. Mund të ketë probleme. Dhe ka armiq. Dhe armiku kryesor i këtij adhurimi është shejtani. Prandaj trajtoni si armik dhe merrnu me këtë punë seriozisht. Sot nuk mirren njerëzt me shejtanin. Në kuptim s'ish u marrë me ta, po uh, kur e trajtojmë si temë, ose e trajtojmë si diçka abstrakte, e trajtojmë si diçka domethënë, valla filani e kish rrok shejtani, kur nervozohet, kur smuhet dikush. Jo, more, ato s'janë punë që të janë shumë periferike këto. Shejtani kur bën cytje, ta zbukuron të mirën, ta bën ta kur ta, ta zbukuron të keqen, ta bën të mirë kur të josh për haram, ka shumë punë, ka shumë probleme që ka shkakton shumë pengesa në rrugën e adhurimit. A i njohim na këto pengesa që i vendos shejtani në rrugën e adhurimit. Temë, do të m'shkruaj atë temë që do të merrem me të është shejtani dhe kurthat e tij dhe pengesat e tij në rrugën time drejt Allahut te ala. Temë n'vete. Temë. Temë e jetës është ajo. Nuk është temë e doktoraturës, as magjistraturës, temë e jetës, vazhdimisht në me këtë temë, temë e armiqësisë me shejtanin, dhe problemet që ai sjell, dhe kurthat që ai vendos. Pa shikoni sa bukur po lidhen gjërat. Te tema e adhurimit, Allah ka përmend shejtanin, dhe jo veç, siç thashë, rolin e tij destruktiv. Jep me kuptu që keni kujdes se ky jua prish adhurimin, që ky i ka çu në dalalet këta njerëz, fatkeqësisht. Jau ka huq rrugën e adhurimit, i ka çu me adhuru gur e kafsh e, e tjera krijesa, duke i shpërqendru nga adhurimi i Allahut tebareke ue teala. Kujdes. Pastaj, nga kjo marrim, të nderuar vëllezër e motra, tek puna e shejtanit është se informata e gabuar dhe informata e shtrembëruar shkakton probleme në tokë. Dhe shpeshherë njerëzit duke u mbështet në informatorë djallëzorë, që ka informatorë djallëzorë, që dërgojnë informata të shtrembëruara, kanë bërë që dikush të akuzohet padrejtësisht, dikush të dëmtohet padrejtësisht, dikush të privohet nga pasuria, nga familja, nga shumë sene, padrejtësisht, pse? Informatat e gabuara. Prandaj Allahu çka tha? In xhaekum fasikun bi nebein fe tebejjenu. Kur të vjen një njeri, i pasigur, një njeri që ka pak kujt, ka lakmi, Apo një njeri që s'priton me bo gjunahe fort, vjen me lajme, vërtetoni mirë, verifikoni mirë ngase mundni me hi në hak dikujna me këtë punë. Allahu na rujtë. Dhe e fundi që du me ta përmend te kjo temë të nderuar vëllezër e motra, është se shejtani do me marrë informata. Po ato informacion për të. Allahu xhelle ju ndan urdhna melekëve për ta zbatu në tokë. Ajo është kompetencë e melekëve. është kompetencë e melekëve. Prandaj të nderuar na ta kuptojmë se adhurimi ndaj Allahut xhelle ue ala na mëson që të merremi me informata të duhura që na përkasin neve dhe të merremi me kompetenca që janë përgjegjësi jona. Adhurimi na disiplinon dhe na edukon shumë mirë në këtë pikë, në qoftë se e përdorim si duhet. Ka shumë informata, po s'janë s'më duhen mu ato informata. S'janë për mua. Dhe ka shumë mundësi të bëhet me këto informata, po s'është kompetencë imja. Pse ngutesh me shpërnda lajm kur s'është kompetencë jote? Pse nxiton me dal me me një deklaratë kur s'është e jote kompetencë? Mos u ngut me dal i pari. As ndoshta mos u ngut me dal me me me me komunikat, nuk asht përgjegjësi e jotja ajo punë. Sa bukur na disiplinon edhe në nivel shoqëror adhurimi. Jo vetëm në nivel me Allahun xhelle ue ala, raport me të, po në nivel me me njëri-tjetrin. Merru me atë që të përket. Fol ato që ty të takon, merru me kompetencat tua, përgjegjësitë tua, mos dil jashta kësaj. A kemi na që kena aftësi me i kontestu qëndrimet e dijetarëve, pse s'po folin, pse po folin, pse kanë bo. E dinë ata punën e tyre. Kqyri ti punët tua, kqyri ti detyrat tua. E kështu me radhë. Ngase është punë shejtani, me të shti m'u marrë me ato që s'të përket. A po kupton, me ajet kuranor. Sa i vetë me këtë punë merret. Të të në me shkaktu trazina duke bartë informata, duke bartë fjalë. Në adhurime në disiplinon, na edukon, na formon, me ditë me çka m'u marrë, çka me folë, kur me folë, kujt me ia thonë atë punë, atë informatë, atë dije, kujt, kur m'e ndi, adresa, e kështu me radhë. Pra të gjitha këto tema madhore, që kanë të bëjnë me përmirësimin e raporteve me Allahun, me problemet në rrugën e udhëtimit drejt Allahut xhel-le xhelaluhu, dhe raportet tona mes vete, që shumë rëndësi, realisht, këto tema madhore, me këto gjëra madhore, Ne mund të nxjerrim nga këto betime hyjnore. Nëse i kuptojmë si duhet dhe meditojmë rreth tyre si duhet dhe sa duhet. Prandaj kjo është një përpjekje për të kthy vëmendjen ku duhet vëllezër e motra. Për ta kthy angazhimin ku duhet përpjekjet tona, ngase s'kemi jetë shumë, një jetë e kemi. Dhe nuk dihet sa ka me zgjat kjo jetë. Të merremi me punën tona, me angazhimet tona, të merremi me atë që na shërben, me u kthy tek Allahu, me u ngrit tek Allahu, me fitu tek Allahu xhel-le ue ala. Por shpërqendrimi, zhvendosja, bredhja janë armiku jonë që duhet me luftu dhe me largu. E në këtë drejtim na ndihmon shumë udhëzimi kuranor ngase nuk kemi tjetër. Kjo është ajo që deshta ta them sonte lidhur me këtë betim të Allahut në surën Safat, ku Allah u betua me melaiket e tij, dhe u betua për të vërtetën më të madhe që ekziston, ajo është la ilaha illa allah. Nuk ka zot që meriton të adhurohet pos Allahut tebareke ue teala. Dhe rregullat dhe kuptimet që dalin nga ky kombinim i asaj që Allahu me të betohet dhe asaj që Allahu për të betohet. Allahu na udhëzoftë, Allahu na përmirësoftë gjendjen tonë. Elhamdullah që kemi këtë udhëzim këtë Kur'an dhe